vir die missiekleier, met basstem, het salem van David, hulle praat liens, die een met die ander, met vleiende lippe spreek hulle dubbelaardig. Mag die Heere al die vleiende lippe uitree, die tong wat groot praat, hulle wat sê, met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons. Wees hier oor ons, oor die verdrukking van die elendiges, oor die gezicht van die behoeftiges zal ik nou opstaan, sê die Heere, Ik zal om mijn veiligheid stel wat daarnaas mag. Die woorden van die Heere is rein woorde, zilver wat geluider is in een smelkruis in die aarde, gesuiver sevenmaal. U, o Heere, sal hulle bewaar, u sal ons bewaar van jullie geslag vir ewig, Salims 12 vers 9. Die goddeloze draaf rond as laagheid die oorhand kry by die mensekinders.